bofatirwa ibihano abanyeshuri ibihumbi bine akaba aribo bahavuye bataheza umwaka w'ishuri mu mwaka w'ishuri urangiye amakomine mu gisagara cya bujumbura ngo agiye kugengwa n'itegeko ryihariye mu ntumbero yo kuyaha ubushobozi ayo makomine kugira ngo yitunganirize imigambi imiliyaridi amajana abiri z'amafaranga marundi niyo akenewe mu ntumbero yo guteza imbere igitegwa cy'ipampa nayo igiciro cy'icyo gitegwa njabuka amazi kaba kigiye kuva ku mafaranga amajana atandatu ku kiro kije ku mafaranga amajana indwa yo n'ayandi ni muri ano makuru sangwa ikaze baraba intambamyi barabera intambamyi abana bigatuma baheba ishure bakaja mu bindi bikogwa abayobozi b'amashure babivuga barasaba ko abavyeyi nk'abo boza bararonswa ibihano mu buyobozi bw'indero bubanza bakamenyesha ko abana barenga ibihumbi bine aribo bahevye ishure mu mwaka uheze umuyobozi w'indero agasaba ababyeyi kwikubita agashi abegwa n'indero bose ngo bokurikiranira hafi ibibazo abana bagira mu ntumbero yo kugabanya ndetse no gusezerera ingeso yo guta ishure Space Caritas Kabanyana abayobozi b'amashuri twaganiriye baranegura inyifato y'ababyeyi bamwe bamwe badakurikirana bikwiye abana babo bakavamo bagaheba ishure bakanavuga ko hari n'ababyeyi ubwabo bakura abana babo mu ishuri kugira ngo babatume ibindi bikorwa nko kujya gukorera amafaranga kujya kubafasha kurima cyangwa gukora ibikorwa byo mu nzu abo bayobozi bagasaba ko ababyeyi nk'abo boza barakurikiranwa n'ubutungane bagahanwa hisunzwe amategeko kuko ngo baba babereye intambamyi abana babo ari kazoza k'ejo abo bayobozi bakanamenyesha ariko ko hari n'ibindi bituma abana bahera ishuri nk'indwara amanota mabi gutwara inda ku bigeme n'ibindi mu buyobozi bw'indero ku rwego rw'intara abana bangana ibihumbi bine n'amajana indwi na mirongo umunani na babiri bo mu mashuri shingiro n'inyuma yayo nibo bahebye ishuri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushiri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko icegeranyo kibyerekana muri komine bubanza hahebye benshi igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi n'umunani harimo harimwo abigeme amajana atandatu na mirongo itanu n'umwe komine gihanga igira kabiri hahebye igihumbi n'ijana na mirongo ine na batandatu harimwo abigeme amajana atanu na mirongo ibiri na babiri hakurikira komine rugazi abarenga amajana umunani manda abarenga amajana indwi na komine musigati abashika amajana atandatu na mirongo itandatu n’icyenda nk'uko biboneka muri icyo cegeranyo filibert habonimana umuyobozi w'indero mu ntara ya bubanza agasaba ababyeyi gukurikiranira hafi abana babo babo bakabakundisha ishuri nayo umwana afise ingorane ngo yoyivuga hakiri kare igaheza igatorerwa umuti mu ntumbero yo kugabanya binakunze gusezerera ingeso yo gucira hagati amashuri sipesi karitasi kabanya n'ibubanza radiyo y'isanganiro sipesi karitasi kabanya tugukengurukire abanyeshuri bajya ku mashuri bahamagarirwa kudoma k'urutoke abagendesha imiduga yunguruza abantu barenze igitigiri cemewe n'amategeko n'abaduza igiciro cyo kwiyunguruza muri iki gihe himirije itangura ry'amashuri mu ntumbero yo gukingira gukingira umutekano w'abanyeshure igipolisi kijeje uruja n'uruza gisabwa guhana abakora amakosa be nayo mu gisagara ca Bujumbura abo bunguruza abantu bagasabwa kubahiriza ivyo bazoba bariko barabwigwa n'ico gipolisi mu ntumbero yo korohereza uruja n'uruza biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano kuri wa gatandatu isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu hano muri studio za radio isanganira hano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'intwari ibereye itegeko rigenga amakomine ngo ntacyo rivuga ku kwigenga mu by'ubutunzi kw'amakomine yo mu gisagara cya bujumbura Pierre Nkuriki avugira ubushikiranganje bujejwe iterambere rusangi yongera akamenyesha ko ivyo bituma ayo makomine adashobora kwitunganiriza imigambi iterambere akavuga ko agiye gushigwaho mu misi iza itegeko itegeko ryihariye rigenga ayo makomine ni mu gukurikira avugira kuri mikoro ya mugenzi wacu elini Ben nibigira ico kibazo kirazwi n'ubushikiranganji bushasha kuko kiri mu byo bwasigiwe n'ubushikiranganji bwahora butwara intwaro yo hagati mu gihugu amakomine yo mu gisagara ca bujumbura nta bwigenge cane cane mu vy'uburyo amafaranga afise kubera kuko n'itegeko risanzwe rigenga intwaro y'ayandi makomine rishasha ataco ryavuze kuri ayo makomine urumva rero n'ikibazo bisaba yuko haboneka itegeko ridasanzwe riza rigenga ayo makomine yo mu gisagara ca bujumbura rikavuga ukungene nayo kwigenga iryo rero niryo rizoheza rigaca ritegurwa hanyuma ryigwe mu minsi iri imbere amakomini yo muri meri ya bujumbura afise ibyo bibazo arashobora kwizera yuko vuba icyo kibazo gishobora kuva mu nzira ni kimwe mu byashikirijwe nyakubahwa umushyikiranganje mushasha igihe arashikira amabanki kiri mu byo rero azoheza agaca yicarira Pierre Nkurikiye ni w'ubushikiranganje bujejwe iterambere rusangi amafaranga di amajana abiri niyakenewe mu kunagura igisata c'ipampa mu Burundi bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ishiramwe Kojerko avuga ko kimwe mu vyatumye umwimbu ugabanuka ngo nuburinganire bw'aharimwa ico gitegwa bwagabanutse Gustave Majambere abishikirije inyuma yaho bamwe mu barimyi b'ipampa bo muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ugiye ko basigaye barima bahomba nayo igiciro cy'ipampa ngo gigiye kuva ku mafaranga amajana atandatu ku kilo kije ku mafaranga amajyana indwi tumukurikire bamenyesha yuko igiciro eh, nibyo cyagiye kiza kiraduga turabyo cyahereye ubu kikaba gishyitse ku mafaranga amajyana atandatu ku kilo. Eh, ariko turabye eh, yuko ah, n'aha baguma babisaba tukabona cofasha kuduza umwimbu twarafashe ingingo y'uko tugiye na cyonyine kuraba ukuntu coduga eh, tukaduza icyo giciro cy'ikiro cy'ipampa turashobora kwicara kugira eh, dukore ibiharuro mugabo twarabonye yuko kitazoba munsi faranga amajana indwi henshi asigaye hagisagara ubu henshi hora haremerwa ipampa Eh, murumva yuko uburinganire bwari mu bwoko ipamu bwaragabanutse rero cyane ariko aha rwigwa ko tumesha yuko hari ibiriko birakogwa eh, mu ntumbero y'uko twavuga tuzosubira kuronka eh, amatongo byanatumye n'umwimbu ugabanuka miliyaridi amajana abiri n'imwe yo mafaranga akenewe kugira imigambi yose kandi muri icyo gitabo ishobore kujya mu ngiro Gustave Majambere numuyobozi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe kojeriko ibirometero hafi ijana by'imikobeko nibyo bimaze gucibwa mu matongo y'abanyagihugu bo ku mutumba gitanga uhanamye cyane wa komine gashikanwa mu ntumbero yo gukinga ntihagire amazu asubira gusenyuka n'imvura banye nyine ayo matongo ari nabo baca iyo mikobeko yo kwa yo kugwanya inkukura bararonswa impene n'umugambi wo gukingira ibidukikije n'iterambere rirama mu zatanzwe zishika amajana atanu na cumi kuri uyo mutumba mu kwezi kwa kane izirenga ijana na mirongo itandatu zimwe ngo zarapfuye izindi ngo ziragurishwa musitaniheri wagashikanwa ati hagiye gutohozwa abazigurishije maze baheze bahanwe apolinere muzagara ku mitumba mirongo ibiri n'ine ya komine gashikanwa harimwo iyihanamye cane iri ahantu hagoye gushika imitumba isa n'uko yibagiwe mu vy'iterambere iyo ni nka gitanga ruhengeri na sige ari naho umugambi odebe uriko ufasha mu gucisha imikobeko mu matongo y'abanyagihugu ingo amajana abiri nizo zirabwa n'ico gikorwa kuri uwo mutumba aho bageze ku birometero ijana na kimwe vy'imikobeko bazimba gushika mu kwezi kw'icumi bace babaha ivyatsi n'ibiti batera kuri iyo mikobeko z'imigobeko abanyagihugu baraheza bagahabwa impene zibiri canke zitatu ku rugo z'agashirukabute izishika ijana na mirongo itandatu n'indwi ku majana atanu na cumi baronkejwe na odebe ngo zimwe zarapfuye kubera indwara zindi nazo ngo barazikorako Teofilo Nibiza arongoye komine gashikanwa aragabisha abo bazigurishije ko bagiye guhanwa agasaba ahubwo abandi kuzibungabunga warongoye gashikanwa asaba kubandanya baca iyo mikobeko banasibura iyo bafise kugira birinde ingaruka mbi zoshika imvura iguye Mustanteri Theophile Nibizi abishikirije mu gihe ariko hatangwa muri iyi minsi ibiri ibikoresho vyo kwikingira cakiza coronavirusi bahamagarirwa kuvavanura n'iyo ngeso umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bivuga inyuma y'urugendo rwakozwe kuri uyu wa kane n'urwego rwo gukingira ibidukikije ku nzuzi zitandukanye Emmanuel Ndorimana atumirira abajejwe intwaro kubera ijisho leta mu guhagararira amategeko tumukurikire gukingira ibidukikije uruhara rwa bose ni uruhara rw'umurundi wese si ukuvuga ko gukingira ibidukikije birabushikiranganje gusa uruzi ntahangwa abantu bahimbye inyanja nabyo natanga ntabyo narinzi bisanzwe aho bishoboka hose ntiwazura hajya noneho woza mu itongo ryanje canke iwawe ngo ugomba kuhakora ibyo ntashaka ivyo ntibikunda hagera nimba bamye ko bishoboka bakaba bataha basabira ruhusha ntibikunda nibatwereka kandi ahantu hameze neza ikibazo ko tuhabahereza ko n'iterambere ry'igihugu abo bantu bihagira ibibanza me n'ivyo mutekanya kubafatira ingingi za bisanzwe hariho ibibanza niteka ko bashaka hariho ibwirizwa ry'amazi yatekanya yuko ku metero mirongo ibiri na zitanu ku nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika